Շահան Շահնուր արևմտյան Հայաստանի վերքեն դուրս աճած հույսի մեծ կաթիլ էր։ Ան ով ճանշցավ վերքեն սկիզբը, ան ով հասկացավ, որ իր փոքր ածուին ներքին ուժին հանդեպ ունեցած անհասկանալի անհնազնութենեն կբխեր վավերական վերքը։ Այսպես է բնութագրել Շահան Շահնուրին Սագո Արյանը։ սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Սփյուռքահայ հայտնի մտավորական արձակագիր եւ բանաստեղծ Շահան Շահնուրն է։ Պայքարի եւ ընդվզման մարտիկը։ Անցյալ դարի առաջին տասնամյակը ողբերգական եղավ հայ ժողովրդի եւ մանավանդ նրա արևմտյան հատվածի համար։ Տարագրվեց եւ կորսվեց մի ամբողջ եզերք իր մշակույթով, լեզվամտածողությամբ, աշխարհայացքով եւ հոգեբանությամբ։ Անտեսվեցին մեծ տերությունների հումանիստական խոստումները։ Իրական մնացին դատարկված քաղաքներն ու գյուղերը։ 1.5 միլիոն հայերի աճուններ, անմարսելի ցավն ու անորոշությունը։ Փրկվածները տարագրվեցին ծրվեցին աշխարհով մեկ։ Տարագիր հայը օտարապերում փնտրեց Օթևան, ապրոստի միջոց, միջավայր եւ ապրելու հույս։ Իսկ հույսը բարավորված կարոտներ, հուշը, ինքնահաստատման եւ ավելի շատ ինքնապահպանման պայքարը։ Սփռված հայությունը գրում է Արտուրն Ավակյանը, հայտնվում է մի ջուլարանում, որտեղ հալվում էին լեզուներ ու մշակույթներ, ազգային դարավոր արժեքներ, ընտանիք եւ բարոյականություն աղճատվում համամարտկային հարաբերություններ։ Սակայն անհրաժեշտ էր շարունակել ապրել, աշխարհով մեկ սփռված ժողովրդին ցույց տալ, թե ինչ է կատարվել, ովքեր էին մեղավոր եւ ապրելու ու պայքարելու ինչ ուղիներ կան։ Օտար երկիկների տակ, օտար մշակույթների խաչմերուկներում ստեղծվեց սփյուռքահայ գրականությունը, որի ամենայնքնատիպ դեմքերից է մեծ աղետի զավակ Շահան Շահնուրը, Շահնուր Քերեստեջյանը, ով ֆրանսիական գրականության մեջ նշանավոր դարձավ Արմեն Լյուբեն անունով, ստեղծելով ֆրանսիական գրականության մնայուն արժեքներ եւս։ Ծնվել է 1903 թվականին Պոսում, Սկյուտար գեղատեսիլ թաղամասում, Մանկության տարիները համընկան նախապատերազմյան Պոլսի խանդավառ եւ աշխույժ տարիների հետ, երբ հայ գրական կյանքն աննախադեպ վերելք էր ապրում։ Պատանի Շահնուրը Քերու Թեոդիկի տանը ոյն տագայում ակսորեցին հաճախ էր հանդիպում նշանավոր մտավորականների։ Նրա հոգևոր զարգացման վրա մեծ ազդեցություն է թողել նաև Թեոդիկի մինչև ձեղուն հասնող գրադարանը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմն ամեն ինչ կործանեց։ Շահնուրը տեղափոխվեց Շահան Պերպերյանի վարժարան, Նշենք, որ Շահնուրի գրական անվան Շահնուրը հենց Բերբերյանի անվան հետ է կապված։ 20-ական թվականից աշխատակցում է Աքսոյից վերադարձած Թեոդիկի նոր տարեցույցներին, օգնում Գողգոթայի աշխատանքներին։ Տաղանդավոր երիտասարդը իր խոսքը պիտի ասեր նաև հետ պատերազմյան Պոսահայ գրական նոր շարժման մեջ։ Սակայն քեմալական ուժերի նոր դաշնություններից սարսափած 1922 թվականին Շահնուրը բազմաթիվ մտավորականների հետ հերացավ Պոսից եւ ապաստանեց Փարիզում։ Միացավ աշխարհի մայրաքաղաքում գրականություն մամուլ արվեստ կերտող հին ու նոր մտավորականներին։ Օրվա հացվաստակելու համար սկսեց զբաղվել լուսանկարչությամբ։ 1927 թվականին դարձավ հարցգող գրական խմբակցության անդամ։ 31-ից սկսեց աշխատակցել Մենք նորաբաց հանդեսին։ Այնուհետև դարձավ նրա խմբագիրը։ Սփյուռքահայ իրականության մեջ արդեն հայտնի անուն էր, երբ հրատարակեց Նահանջը առանց երկի վեպը, Տարբեր հանդեսներում հրապարակեց բանավիճային գրական հոդվածներ, պատմածներ։ Գրական բուրըն կյանքով ապրող Շահնուրին սակայն ճակատագիրը մի նոր աղետ էր նախապատրաստել։ Նրան սպասվում էր ծանր հիվանդություն՝ ոսկրախտ։ 30-ական թվականներից մինչև իր կյանքի վերջը նա տեղափոխվեց հիվանդանոցից հիվանդանոց, ապրելով գրեթե մեկուսացած կյանքով։ Ֆիզիկական ու հոգեկան աննկարագրելի ցավի ու տարապանքի միջով անցնելով, ցանը վիրահատություններ տանելով, երբեմն գտնվելով մահամերձ վիճակում, նա շարունակեց ստեղծագործել, հետևել գրական կյանքին, գրականագիտական հոդվածներ, հուշեր եւ նամակներ գրել։ Առողջական վիճակս միշտ նույնն է, գրել է նա Վահան Թեքյանին, որի հետ բավականին մտերիմ հարաբերություններ ուներ։ Շան պես կչարչարվիմ ամեն օր, Քարեն ավելի կարծեր մահիճի մի վրա երկարած իմ կմախքացած մարմինովս։ Եթե կուզես գիտնալ, թե մարդիկ ինչպես կապրին ժողքի գրակներուն մեջ, երաժանիվ տրորված, ինձի հարցուր։ Շահնուրի բնակատեղին Սեն Ռաֆայելը գտնվում էր Մոնտե Կարլոյի ճանապարհին։ Սա առիթ էր, որ զվարճատեղին այցելող սփյուռքի որոշ մարդիկ այցելեին նրան՝ Գալուստ, Գուլաբեկյան, հաստատության հայկական տան նեղսենյակը։ Շահնուրի նյութական եւ բարոյական օգնություն են ցույց տվել Սփյուռքայի մտավորականները, անձնական ու հանգանակած փողերով։ Ֆրանսիացի մի շարք գործիչներ մտերիմ նամակներով ու հոդվածներով ողջավորել են նրան, խորհուրդ տվել չընկճվել եւ դիմադրել։ Նա իրապես կրվել է մահվանդեմ։ Դեռևս 30-ական թվականներին գրած հարալեզներուն դավաճանությունը պատմածքում Շահնուրն ասես կռահելով իր կյանքի վերջին տարիները գրել է. Հարալեզները կլզեին եւ գեղեցիկը պիտի արթննար, բայց ան այլևս պիտի չելեր ոտքի։ Համբարձումը անկողնին վրա է։ 1973-ին Գոհար Ազնավուրյանին Սեն Ռաֆայելի ծերանոցից գրած նամակում գրում է. «Վտանգ չկա, որ Պաքսին խնամոտ ձեռքեր հանկարծահաս մահվան պարագային»։ Նույն թվականին Գուրգեն Քյոսյանին ուղղված իր մի ուրիշ նամակում նկատի ունենալով իր նկատմամբ գրական աշխարհի շարունակվող անտարբեր վերաբերմունքը նշել է. «Ես աչքի փուշ եմ այսօր, ինչպես որ էի 3» ապա շարունակում է. Ես պետք ունիմ գերեզմանի վերջնական ննջին։ Մահվանից երկու շաբաթ առաջ 1974 թվականի օգոստոսի 6-ին կաթվածից թուլացել էր մարմնի աջ մասը։ Շահնուրը վերջնականապես զրկվել էր կյանքի միակ սփոփանքից՝ կարդալու եւ գրելու ունակությունից։ Անկողնուն գանված նա հիշեց իր ծննդավայրը, հայրենական լքված եզերքները, նաեւ այն փոքրիկ տնակը, որի մեջ կա օջախը եւ օջախին մեջ փոքրիկ կայծը։ Այդ կայծը, ինչպես գրել է հարալեզներուն դավաճանությունը պատմվածքում, թերևս սեր է, թերևս լույս է, թերևս ոչ մեկն է ոչ հալ մյուսը, բայց անշուշտ ապացույց մնա այդ կայծը մեր տնակին մեջ։ Իսկ հարաճանք վերնագրված ֆրանսերեն գործում գրել է. «Երբ տարագիր ես օտար հողի վրա, որքան ավելի արթուն լինես, այնքան ավելի ես քեզ զգում տարագիր»։ Եվ միայն իր նման արթուն տարագիրը իրավունք ուներ գրելու։ Այն ամենը, ինչ Աստված մատուցում է ինձ, չափազանց տաք է մատուցում։ Օգոստոսի 20-ին 71 տարեկան հասակում նա կնքեց իր մահկանացուն։ Հայնասեր գրողի աճյունը ամփոփված է Բեր Լաշես գերեզմանատանը, կարոտ այցելուների եւ հայնական հասցեների։ Շահան Շահնուրի ստեղծած գրականությունը իր ապրած ժամանակաշրջանի եւ հոգեբանության հավաստի արտահայտությունն է։ Նա ստեղծեց գաղթական հայ մարդու ընկնատիպ կերպարներ։ Պատկերեց սպիտակ ջարդը, որը եկավ այլասերումով, օտարացումով, ուծացումով, բարոյական ու ֆիզիկական հաշմվածությամբ։ Հարկ էր հատու նշդրակի հարված վերք բուժելու համար, գրում է Գեգամ Սևանը։ Ուժեղ զգաստացում էր հարկավոր, ինքնագիտակցում։ Կարոտի գրականության քաղցր վերհուշը անզոր էր պատկերել այդ զգացողությունը։ Համատարած նահանջեր, տեսնել, զգալ եւ գիտակցել էր պետք, որ նահանջում են բարքերը, ըմբռնումները, բարոյականությունը։ Զգալ նահանջը նշանակում է թեկուզ ախտորոշել վերքը։ Ախտորոշումը եղավ, գրվեց նահանջի երգը, որի համար հիմնակար հանդիսացան մենք գրական շարժումը, որի նպատակն է ինչպես Սուրեն Դանյանն են գծում, ստապ հայացքով քննել Սփյուռքյան նորյա թնճուկը եւ նահանջը առանց երկի վեպը, որն իր բազմաշերտ գաղափարներով առանձին քնության նյութ է Նրանք անդրադառնանք մեր հետագա հանդիպմանը։ Սփյուռքահայ գրականությունը թե կազմավորման առաջին շրջանում եւ թե հետագա տասնամյակներում հիմնականում ծավալվեց գրական փոքր ժանրի գործերում։ Անկամ Շահնուրի աղմուկ հանած վեպն իր ծավալով մեծ չէր։ Շահան Շահնուրի պատմասներն ու ակնարկները վեպում արծարծող տարբեր գաղափարների շարունակություն են, թեև Նրանք ինքնուրույն գրական արժեք են եւ ունեն իրենց հարցադրումներն ու թեմաները։ Ինչպես վեպի պարագայում, այնպես է պատմվածքի ժանրում շահնուրը նկարագրական պատումի փոխարեն բերում է մտածումի գրականություն, գրում է Արծրուն Ավակյանը։ Ստիպում ընթերցողին ոչ միայն ազգային ինքնասիրություն, վիրավորվածություն զգալ, այլև խորհել, մտատանջվել ու կասկածի ենթարկել սրբացված շատ արժեքներ։ Շահնուրի պատմասները կարելի է բաժանել 3 մասի. Պոսի կյանքի ընդգրկումներն ու տիպերը, մեղմ եգիծական քողով, առավոտյան շեփոր, հոսանքին եզրը, մանուկ մտարեսներուն մեջ, երկրորդը խոհական դատողական խտացումներ արտահայտող ազգային հարցադրումներ, ավակուրփատ, բույնզոնները, հարալեզներուն տավաճանությունը եւ երրորդ սփյուրքը իր վարընթացով ու նոր դստեւորումներով զաթոսթե դերցակմը իր երկու հյուրերը եւ զանազան դեպքեր, բջեղմը անուշ սիրտ Լյուքսեմբուրգի պահապանը։ Պատմասների մեծ մասում ողբերգական ու եգիծական շղաշներ կան, որոնք կարծես լաս թե խնդաս հարցման պատասխաներ լինեն եւ որոնք միևնույն ժամանակ թախից ու կարոտ են արտնացնում ընթերցողների մեջ։ Նահանջից հետո Շահնուրը մամուլում հանդես եկավ ավակ ուրփաթ գործով 1930 թիվ, որը տպագրվեց Փարիզի Զվարթնոց թերթում։ Պատմասքում ներկայացված է հայ գաղթականի գահավեշ կյանքը, Գրողը նորից խորհում է հայության անցնելիք ճանապարհի մասին, հայության, որը վեր ածվել բեկորների։ Խարազանվում են ազգային առաջնորդները, որոնք սխալվելու իրավունք չունեին, երբեք չենք ունենա այսօրը, քանին դեռ կորցնում ենք երեկը։ Խավարի ու մահվան ավակ ուրփաթի մեջ չմնալու համար պետք է կարգավորել հայ կյանքի նավի ընթացքը։ Հայոց աքսուրիալ գրականության չայնչի տեսակն է շահնուրը, գրում է Սագո Արյանը։ Ինչպես Չայենցին, նրան ևս մտատանջում է ազգային դիմագծի փլուզումը, պատմության քարողիներում թույլ տված սխալները, ժողովրդի կողմից սեփական ուժի գիտակցման ու դրա կիրառման բացակայությունը։ Այս ընդվզումների արդյունքն է Բույնոզելները պատմվածքը, որը լույս տեսավ Մենք հանդեսում 1932 թվականին։ Այն նախատեսված էր որպես Որթիկ որոտման գրվելիք վեպի նախաբան։ Պատմվածքում հեղինակը պատգամում է ճնամու դեմ լինել ուժեղ, նրան վերաբերվել նույն դաժանությամբ, հայը պետք է սովորի բարձրանալ եւ հարվածել։ Շահան Շահնուրը որքան էլ իր կենսակերպով կապված էր Փարիզյան կյանքի հետ, իր ծնունդով դասիրակության փոսեցի էր եւ չկարողացավ մոռանալ իր ծննդավայրը, բարքերը։ Արեմտահայության վերջին տասնամյակի կյանքը միշտ մնաց գրողի ժողովության մեջ։ 1933-ին Փայեզում տպագրեց հարալեզներուն դավաճանություն ու ժողովածուն, որը հայերենով գրված իր արձակի կարապի երգը դարձավ։ Ժողովածույում հավաստարապես պատկերված են եւ Փարիզյան, եւ Պոսահայ կյանքը։ Իր պատմվածքներում ի տարբերություն վեպի հեղինակը չեզոք դիրքով է հանդես գալիս։ Քիչ է մասնակցում գործողություններին։ Պատմվածքների առանձնատկությունն է նաեւ ներկայացվող դեպքերի անավարտվածությունը եւ գործողությունների արագ ծավալումը։ Հերոսները մեծ ամասամբ հասարակ մարդիկ են, Բոլորն էլ կյանքի հարվածների տակ կքած, բայց իրենց ազնվությունն ու շիտակությունը պահպանած։ Հարալեզներուն դավաճանություն ու ժողովածույում կցանկանայի առանձնացնել բջեղը անուշ սիրտ պատմածքը, որը սկզբից եւ իդ իր ընթերցողին առնչում է հայ ճակատագրի ու ազգային ցավի հետ։ Անկամ պատմածքի հերոսուհին իր արտակի նկարագրությամբ շատ բան է հուշում. սև վերարկու, սև հոնքեր, սև գլխարկ, սև ատամներ եւ հատ մնալ սև ճակատագիր։ Ընդգծվում է տարագիր հայ մարդու մշտատև հոգսաշատությունը։ Չնայած մուտգույներին Եփրաքսի հանումը պայծառ հոգի ունի, հոգատար մայր է, ուրիշի ցավին կարեկից։ Հետ բնավորության այս գծից է բխում նրա փոքր իջ անսովոր հոգատարությունը կյանքի անբնական միջակում հայտնված նորայրի հանդեպ, որն այլևս ոչ թե չի ուզում ապրել, այլ չի կարողանում։ Գրականագետ Արծրուն Ավակյանը գրում է. Շահնուրն առաջինն է, որ գրականություն բերեց հերոսին նոր տիպար, որն այլևս ոչ դասական բարոյականությամբ օժտված մարդն էր, ոչ էլ նահատակի սեփապատկեր գրող ազատամարտիկը։ Եբրաքսի հանումը եւ նորայրը օտարներ չեն։ Նրանք նույն տարագիր հայի տարբեր դրսևորումներն են, կապված տարիքի, դասիրակության եւ աշխարհայացքի տարբերությամբ։ Հարալեզներուն դավաճանությունը ժողովածուն ամփոփեց գրական, ստեղծագործական բուրն ու արգասաբեր շրջաններից մեկը կապված հիվանդության հետ, Շահնուրը երկար ժամանակ ոչինչ չգրեց։ 1955-ին Փայեզում լույս տեսավ գիշերային տեղափոխություն ժողովածուն Արմեն Լյուբեն ստորագրությամբ։ Պատմվածների այս ժողովածուն իր մեջ խտացնում է հիվանդանոցային ու բուժարանային դառը իրականությունը։ Հայ գրականագիտության մեջ այն կարծիքն է տարածված, որ Շահնուրը հայ գրականությունից հեռանալով սկսել է գրել ֆրանսերեն։ Նման տեսակետը սխալ է, Դեռևս 1931-ին գրողը պատրաստվում էր հրատարակել ֆրանսերեն բանաստեղծությունների ժողովածու։ Ֆրանսերեն նանցները բավականին բնական է Շահնուրի պարագայում։ Այստեղ արկա է լեզվամտածողության խնդիրը։ Պերպերյան վարժարանում նա լավ դիրապետում էր ֆրանսերենին եւ ֆրանսիական միջավայրում ապրելով չէր կարող անտեսել դա։ Իր ֆրանսերեն գործերում Շահնուրը չի արծարծում հայկական թեմաներ։ Դա պատճառ չէ, սակայն, որ դրանք անարժեք համարենք։ Ի վերջո, այդ էջերն էլ հայ մարդու գրչի արդյունք են եւ լրացնում են նրա գրական նկարագիրը։ Շահնուրի ֆրանսերեն թե բանաստեղծությունները, թե արձակ գործերը առանձնանում են նուրբ հումորի դրսևորումներով եւ անձնական ու հասարակական վշտի ու ցավի նկարագրությամբ։ Գրականությունը ավելորդ բան չէ, երբ իր ընտրած նյութը կայծն է, գրել է Շահնուրը, նախանշելով իր գրականագիտական հայացքներն ու նախասիրությունները։ Նրա գրականագիտական հայացքները նույնքան վիճահարույց են եւ ուշագրավ, որքան գեղարվեստական գործերը։ Շահնուրի հրապարակախոսական տաղանդը դրսևորվեց դեռևս նահանջը գրելու ընթացքում։ Խոհի, դատումի այն բոլոր նախասիրությունները, որ դրսևորվում էին Շահնուրի գեղարվեստական գործերում, շատ ավելի ընդգծված ձևով երևում են նրա հոդվածներում։ Երբեմն անողոք ու հակասական են նրա դատողությունները։ Վկան վավերաթուղթը ամենավիճահարույց հոդվածաշարը։ Այս մտայնությունը նորույթ չէ հայ գրականության մեջ։ Հիշենք Տերյանի, Չարենցի մերժողական հակասական վերաբերմունքը։ Շահնուրի մտահոգությունը հայ գրականության վաղվա օրն է, արվեստի իսկական գործերի ստեղծումը եւ գրական սերունդների փոխհարաբերության հարցը։ Գրականությունը հոգին ցլացքն է դեպի իդեալ գեղեցիկը, ինչպես աղոթքը անմտերիմ խոյանք մնա դեպի կատարելությունը։ Մեծ անծանոթին վրա նետված զմայլելի կամուրջ է ան ամբողջական լույսն է ան, գրել է Շահնուրը։ Իր գեղարվեստական եւ հասարակական գործնեությամբ նա կարողացավ դառնալ լույսի այդ կամուրջը դեպի կատարյալ գեղեցիկն ու ճշմարիտը։